Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Osamnaest je travnja 1791. godine. Francuski kralj Louis XVI i njegova supruga kraljica Marija Antoaneta pokušavaju iz palače Tuileries u Parizu otići za Saint-Cloud, tada u okolici glavnog grada Francuske. 14. srpnja 1789. godine jurišom Parižana na Bastilju počela je Francuska revolucija. U kolovozu Louis XVI. nevoljko je pristao prihvatiti odluke Nacionalne skupštine u ukidanju starog režima te njezinu deklaraciju o pravima čovjeka i građanina u kojoj je bilo zapisano da suverenitet počiva jedino u narodu. Nova je Francuska trebala biti uređena kao ustavna monarhija. Luju XVI. takva je Francuska bila neprihvatljiva. Revolucionari su ga prisilili da iz Versaja preseli u Pariz. U ponedjeljak 18. travnja bio je veliki tjedan. On je namjeravao u svom dvorcu u Saint Cloud sa sebi odanim svećenstvom proslaviti misu. Jedna od odluka nacionalne skupštine bilo je proglašenje građanskog ustava svećenstva, prema kojemu su katolička crkva i njezini svećenici bili sastavni dio francuske države. Louis XVI s tom se odlukom nije slagao, a svećenici na njegovom dvoru bili su jedno od žarišta otpora toj odluci. Uoči pokušaja da ode iz Tolrija, Louis XVI. upozoren je od Kordeljera, radikalnog političkog kluba podržavatelja revolucije, da je on prema ustavu prvi funkcionar države i da to znači i da je on i prvi podanik zakona. Louis i njegova kraljica Marija Antoneta usprkos tome odlučili su pokušati otići iz Pariza. Kako je taj pokušaj završio opisuje Simon Schama u knjizi Građani, kronike Francuske revolucije. Kada su kralj kraljica pokušali doći do kočije kod vrata palače, našli su da im je put blokiran od velike i ljute gomile. Marija Antoaneta onda je predložila da upotrijebe Berlinu u koju su se unutar dvorišta mogli upregnuti konji i koju su mogli pratiti gardisti nacionalne garde, kojima bi je zapovjedao general Lafayette. Kada je general pokušao raščistiti put za njihov izlazak, njegovi su ljudi odbili poslušati zapovjedi i počeli su mu prijetiti. Sati 45 minuta kralj i kraljica sjedili su u koči i trpjeli žestoke pogrde. Kada je Louis pokušao održati kratki govor, izražavajući iznenađenje što je njemu, koji je dao francuskoj naciji slobodu, ista sloboda uskraćena, jedan grenadir odgovorio mu je veto. Drugi mu je rekao da je on debila svinja čiji je apetit koštao narod 25 milijuna na godinu. Kraljica je sjedila pogrbljena, suze ljutnje i strepnje slijevale su joj se niz lice. Lafetu je postalo jasno da se Berlina, kočija sa rasklopnim krovom, neće moći probiti iz palače. Konji su se vratili u dvorište, a kralj i kraljica u svoje odaje. Sljedećeg dana kralj je poslao nacionalnoj skupštini zahtjev da se poštuje njegovo pravo da slobodno putuje u radijusu od 20 milja od grada. Kralj Luj XVI postao je zatočenik. U travnju 1791. godine umre Honor Gabriel Riquetti, Comte de Mirabeau, on je bio jedan od vođa trećeg staleža, ali je bio i pobornik ustavne monarhije. Mirabo je tajnim savjetima pokušavao usmjeriti Luje 16. Nakon njegove smrti, Luje slušao samo savjete uvjerenih kontrarevolucionara i supruge, koji su se nadali da će intervencija stranih sila ugušiti revoluciju. Zato je kraljevski par poslušao savjet da se skloni u garnizon u Monmediju, gdje su bile stacionirane četiri njemačke i dvije švicarske pukovnije koje su bile odane kralju. Monmedije je bio na granici s austrijskom nizozemskom, a Habsburški car Leopold bio je brat Marije Antoanete i mogao je pružiti zaštitu od naleta revolucionarnih trupa. Glavni planer bijega Luja i Marije Antoanete iz Pariza bio je Alex Fanzen, časnik u švedskoj pukovniji kraljevske vojske koji je postao strastveno vezan uz kraljicu. Simon Šama piše. Za osiguranje bijega trebalo je pažljivo planiranje i dobra sreća. U tom slučaju planovi su pošli loše. Sreća je okrenula glavu. Fersen je razborito za put tražio laganu, brzu kočiju. Kralj i kraljica trebali su putovati odvojeno kako ne bi izazivali sumnju. Ali kraljica je inzistirala na prostranoj Berlini koja je mogla prevesti cijelu obitelj i putovati brzinom od samo sedam milja na sat. Kako ih je revolucija svodila na razinu običnih građana, bilo je primjereno da zamijene uloge sa svojim slugama. Kraljevska guvernanta Madame de Tourzel trebala igrati baronesu Korf, na čije ime bila izdana putovnica za Frankfurt. Kraljica koja je uvjeljivo izgledala ukočeno u običnom crnom kaputu, trebala biti guvernanta djeci, prijestolo nasljednik bio odjevenu djevojku nazvanu Agle. Madame Elizabeth, kraljeva sestra, bila je medicinska sestra sa šeširom na glavi, a kralj u okruglom šeširu i običnom kaputu bio je sobar po imenu Durand. Oko ponoći 20. lipnja on je izašao iz palače, pored straže koja ga je zamijenila za Ševaljea de Kuanija, koji je već tjednima koristio pravo da dođe i ode iz palače kada hoće. Kraljica je, kada je izlazila, skoro naletjela na generala Lafaeta koji je kočijom obilazio straže. Želeći se sakriti, kraljica se izgubila u mračnim uličicama oko palače i tek je nakon pola sata lutanja našla kočiju sa svim putnicima. U dva u noći Berlina s kraljevskom obitelji prošla je kroz vrata San Martin. Put je tekao prema planu. Kraljici su se pridružile njezine sluškinje koje su je stigle u malenoj kočiji. Crno-zelena Berlina sa žutim kotačima, teško natovarena putnicima i prtljagom, nesmetano je putovala prema granici. U Meu, udaljenom 26 milja od Pariza, bjegunci su doručkovali. A kralj je obodren rekao, kada mi stražnica ponovno sjedne u sedlo, bit ću kao nov čovjek. U kući s poštom kod šalona bjegunci su dobili juhu, ali tamošnji poštar prepoznao je kralja. Odmah nakon pošte kočija je udarila u kameni stup. Trebalo je pola sata da se popravi kvar. Do tada je već raspored bijega bio poremećen. u Pont de velu odred konjanika koji je trebao dočekati kralja, naletio je na seljake koji su se bojali da riječ o vojnicima koji su trebali pomoći poreznicima da utjeraju porez. Skupina seljaka počela se organizirati za napad na vojnike. Zapovjednik odreda uvjerio je seljake da oni trebaju otpratiti neko blago. S konjanicima je bio i kraljičin omiljeni frizer Leonard. Kada je kašnjenje kraljevske kočije prešlo granicu od dva sata, konjanici su otišli iz sela, a Frizar je dobio nalog da drugom odredu konjanika, koji je poslan za doček kralja i kraljice, preda poruku da je nešto pošlo po krivu. Do kasnog poslijepodneva vijesti iz Pariza o kraljevom bijegu već su počeli stizati u provinciju. Poštar po imenu Drue vidio je kraljicu dok je služio u konjici. Lice krupnog sluge u koči usporedio je s kraljevim licem na novčanici od 50 livri i povezao je vijesti o bijegu s poznatim licima. Da stvar bude gora, 21. lipanj bio je najduži dan u godini i zaštita mraka nikako nije stizala. U Varenu, samo 40 milja od Mommedija, Roring, 18-godišnji satnik planirane vojne pratnje, suočen sa zbunjenim vojnicima koji su patili i od dosade, dao im je dopuštenje da pronađu sobe za spavanje. Blizu 22.30 dobio je zapovjed da ih ponovno okupi. Pokazalo se nemogućim izvući vojnike iz gostionica i kuća u kojima su otišli tražiti sobe za spavanje i druge užitke. Kada je Louis stigao u Varenu u potrazi za odmornim konjima i pratnjom, prestigao ga je poštar koji je kao bivši dragun mogao brzo jahati. Objavljena je opća uzbuna i uz dopuštenje gradonačelnika kočiju je zaustavio lokalni tužitelj SOS. Pregledani su dokumenti koji su se činili u redu. Samo je inzistiranje Draguna da su putnici kralj i kraljica, te da bi njihovo puštanje bilo ravno izdaji, promijenilo Sosovo mišljenje. Grad je sada bio budan. Gomile s bakljama i lokalnim gardistima naoružanim puškama punile su ulice. putnika je ostavio da čekaju u njegovoj kući, gdje je on prodavao svijeće i drugu robu. Oko ponoći u Varen je stigao mirovni sudac iz Versaja po imenu Deste, koji je odveden u prostoriju u kojoj je bio Louis XVI. Kada je Destre vidio tko je tu, pao je na koljena. Lu je onda odgovorio, dobro, ja sam u istinu vaš kralj. Nacionalna skupština bila je zaprepaštena vješću da je kralj pokušao pobjeći. Dan je nalog da ga se vrati u Pariz, a skupština je donijela još i ovaj nalog. Tko god plješće kralju, dobit će štapom. Tko god ga uvrijedi, bit će obješen. Put do Pariza nije Luju 16 bio lak, ljudi okupljeni uz put nisu ga vrijeđali, ali su odbijali skinuti kape i šešire u njegove prisutnosti. Simon Šama piše. Razbješnjene gomile kretele su se Parizom i nagrađivale ili uništavale trgovine i krčme koje su nosile kraljevo ime. Bilježnici, čije je zanimanje bilo označeno pločama koje su imale ljiljane, brzo su ih sklanjali. Netko je na vrata palače Tuileries postavio ploču na kojoj je pisalo Iznajmljuje se. Još je više kazivala reakcija umjerenih političara čije je vjera u moguću aktivnu ustavnu monarhiju bila nepovratno potkopana. Kondor se, na primjer, odmah se preobratio na republikanizam, koji je do tada bio utočište samo divljih zelota Kordeljera, i s Brisom i Tomom Paynom počeo raspravljati o planovima da pokrene časopis koji bi aktivno vodio kampanju za okončanje monarhije. 15. srpnja 1791. godine Nacionalna skupština objavila je da je kralj Luj XVI mentalno bio otet. Kralj nije prisiljen na abdikaciju. Francuska je dalje bila ustavna monarhija. Ali Lujev položaj bio je sve gori. U kolovozu Habsburgski car Leopold i pruski kralj Friedrich Wilhelm II donijeli su deklaraciju iz Pilnica u kojoj su pozvali okrunjene glave Europe da pomognu Luju XVI. Sumnje prema kralju koji je bio oženjen članicom austrijske vladajuće kuće samo su se povećavale. Kada je u kolovozu vojvoda od Brunsbika, koji je vodio Habsburšku i Prusku vojsku u napadu na Francusku, zaprijetio da će razoriti Pariz ako itko bude prijetio kraljevskoj obitelji, Parižani i naoružana milicija provalili su u palaču Tuileries i zatočili kralja i obitelj. Zakonodavna skupština suspendirala je sve kraljeve ovlasti i 21. rujna 1792. proglasila prvu Francusku republiku. 3. prosinca te godine donesena je odluka da se Luju 16. koji je tada već bio znan kao građanin KP, bude suđeno za izdaju. 18. siječnja 1793. nacionalni konvent je sa 387 glasova za i 334 glasa protiv glasao da se Luja 16. osudi na smrt. Presuda je izvršena na trgu revolucije 21. siječnja. Devet mjeseci nakon toga izvršena je smrtna presuda nad kraljicom Marijom Antoanetom – Izvršenje smrtne kazne nad kraljem Lujem XVI označilo je novu, nasilniju i radikalniju fazu francuske revolucije. Govori profesor doktor Žarko Puhovski. Bio je neradni dan, da kažemo današnjim terminima, ili ti blagdan, odnosno praznik, kako to formulira, u kojemu je trebalo pokazati tri stvari. Prvo, da se ukida simbol starog poretka, odnosno personifikacija starog poretka, inkarnacija starog poretka u liku kralja. Drugo, da se to čini na novi, moderni, tehnificirani način koji pokazuje progresivnost revolucije. A onda su pobijeni i ostali iz familije da bi se spriječilo monarhistički gledano vraćanje te kuće. To nije uspjelo kao što je poznato, ali u jednom razdoblju imalo veoma radikalne konsekvencije i izazvalo je strah. Strijepili su kraljevi diljem Europe, jer niko od njih nije znao može li se pojaviti ona priča da je te fabula na govori se i o tebi, pa su malo pojačali represivne mjere u svojim zemljama i svi su se preplašili da je moguće da je Francuska izvor jedne društvene zaraze, koju treba onda spriječiti. To je bio dodatni razlog, naravno, za kontrarevolucionarno ujedinjavanje protiv Francuske države. Francuska se proglašava republikom, to jest u to vrijeme neobičan oblik e, vlasti, utoliko ukoliko nema javne funkcije, dužnosti, koja se može e, zaposjesti drukčije nego rezultatom izbora. I to je razlika spram monarhije gdje se naprosto ona bitna funkcija kralja nasljeđuje. Makeveli uspjed rečeno ima u tom pogledu jednu veoma zgodnu formulaciju. On kaže jedino monarh može postati vladar uz malo sreće, a da ne povređuje moralna načela. Svi drugi moraju na ovaj način povređivati moralna načela da bi došli na vlast. Dakle, ima nečeg elegantnog u tomu, međutim, to elegantno po se gubi kad se sagleda u kontekstu pitanja gdje su zajamčene kvalitete osobe koja bi upravljala zajednicom u činjenici da je tata recimo bio najbolji kralj na svijetu. Jer kao što je poznato, djeca Nobelovaca nisu baš često Nobelovci i tako dalje. Dakle, te stvari ne funkcioniraju tako jednostavno da se prenose od roditelja ili oca na sina, kćeri su tad bile samo sporadično moguće u igri. I zato je koncept Republike naprosto protresao Europu, pogotovo što je silinom proveden koja nije bila samo na političkoj razini u marksovim kategorijama nego i na socijalnoj, dakle doista su promijenjeni odnosi tako da je ukinuto kmetstvo. U ostalom dijelu Europe kmetstvo ukinuto nešto više od pola stoljeća nakon toga 1848. godine. 14. rujna 1791. Louis XVI. proglasio je stupanje na snagu prvog francuskog pisanog ustava. Francuska je bila uređena kao ustavna monarhija. Kralj je bio na čelu izvršne vlasti, skupština izabrana na izborima bila je na čelu zakonodavne vlasti. Proglašenje prvog ustava činilo se kao konačni posao koji je trebala odraditi revolucija. Od oko 1200 zastupnika nacionalne skupštine koji su u nju ušli iz redova zastupnika generalnih staleža koji su počeli zasjedanje u svibnju 1789. manje od 200 ih je glasalo protiv novog ustava. 30. rujna skupština se raspustila i protestantski pastor iz Nima, Rabo saint dentien koji će početi pisati povijeste skupštine, napisao je Veći dio Francuske je primjeren, ustav je završen, došao je trenutak da se napiše povijest revolucije. Jedan od zastupnika koji se vratio u rodni grad bio je Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre, koji je rođen 6. svibnja 1758. u Arau. Robespierre je bio sin odvjetnika i sam se bavio tim poslom. Kao odvjetnik pročuo se obranom siromašnih, a kada su sazvani generalni staleži, građani Ara izabrali su ga za zastupnika trećeg staleža. Tada mu je bilo 30 godina. Kada se vratio iz Pariza, Robespierre nije smatrao da je s revolucijom gotovo. Philip McPhee u knjizi Sloboda ili smrt piše. Možda je tijekom boravka u Aravu i područja oko njega on ponovno pročitao društveni ugovor, dijelo svog idola Jean-Jacques Rousseau. Možda se tada podsjetio da je društvena jednakost nužna za demokraciju. Zakoni su uvijek od koristi onima koji imaju i štetni onima koji nemaju. Od toga slijedi da je društveno stanje povoljno ljudima samo kada svi imaju nešto, a nitko nema puno. Rousseau je podsjetio Robespiera da opća volja i narodna volja nisu sinonimi, jer narod je često prevaren. Opća volja je uvijek u pravu, ali sud koji ju vodi nije uvijek prosvjetljen. Uloga krijeposnog i nepristranog zakonodavca bit će ključna. Ona treba razotkriti urote i uskladiti narodnu volju s njezinim najboljim interesima. Privlačnost osobne slave ili popularnosti trebaju biti odbačene. Nema boljeg upozorenja od Miraboa, koji je uživao u slavi najriječitije govornika revolucije, a u isto je vrijeme potajno služio dvor. 1. listopada 1791. godine počela je sa zasjedanjem zakonodavna skupština. U njoj je Robespierre bio zastupnik i vođe Jakobinaca, političkog kluba koji je osnovan u svibnju 1789. godine. Kada je Ustavotvorna skupština došla u Pariz, klub se počeo sastajati u Dominikanskom samostanu Svetog Jakoba i dobio je ime Društvo prijatelja Ustava koje zasjeda kod Jakobinaca. Kada je ukinuta monarhija, klub je promijenio ime u društvo jakobinaca, prijatelja slobode i jednakosti. Za razliku od žirondinaca, umjerenih demokrata, nazvanih prema području Žironda, gdje je utemeljena prva takva skupina i koji su se zalagali za umjerene reforme i zaštitu interesa buržoazije, jakobinci su bili puno radikalniji. Robespierre je bio vođa jakobinaca i u nacionalnom konventu, prvoj francuskoj skupštini koja je izabrana na izborima od svih građana uz imovinski cenzus i koja je počela s radom 20. rujna 1792. Konvent je bio taj koji je proglasio republiku i u tom konventu Robespierre će dobiti nadimak nepotkupljivi. Komitet javnog spasa tog konventa započeće s najradikalnijim razdobljem revolucije u kojem je počeo veliki teror protiv svih protivnika revolucije. Grand terror, veliki, veliki strah koji se tu pojavlje, je značio zapravo da se paralizira društvo. Smisao terora jest u tomu da društvo bude paralizirano od straha, strah paralizira velik broj ljudi, i da ne bude otpora djelovanju vlasti. Što je postignuto? Bilo je racionalnih elemenata, ukoliko to uopće se smije reći, u opravdanjima terora utoliko koliko je doista kontrarevolucija već počela tu opet često se rabi ista formulacija dizati glavu, to je klasična formulacija, ono bi trebali imati glavu spuštenu i oči usmjerenih na pot i ne javljati se više, ali neki na to nisu pristali. Teror se počeo širiti, pojavi se druga veoma često rabljena formulacija koja glasi revolucija jede svoju djecu, međutim drugi dio rečenice se obično zaboravlja da djeca ne bi pojela revoluciju. Dakle, da bi revolucija opstala, da bi ostala aktivno, ona je morala kako bi rekao Lenin, eliminirati suputnike. A tko će koga proglasiti suputnikom je vislo naravno tomu tko će koga recimo nadglasati u Narodnoj skupštini kad se formira takozvani komitet e, javnog spasa, onda imate ono što je uvijek najopasnije u svakom političkom obliku života, miješanje moralnih i političkih kategorija. I tada počinje e, moraliziranje terora, utoliko koliko se eliminiranje ljudi, a to je termin koji se tu veoma često koristi, opravdava moralnim kategorijama. On je izdajica, na primjer. On je izdao revoluciju. On je izdao svoje drugove. On je izdao principe. Za izdaju nije tako lako e, suditi u smislu ozbiljnog sudskog postupka sa dokazivanjem, obranom i tako dalje, jer se radi o emocionalno opterećenim terminima kao što je domovina, revolucija, francuska republika i tako dalje. I zbog toga je došlo do niza zbrzanih procesa kojim su neki od revolucionara Marana, primjer, koji su sami bili udarna pesnica u jednoj fazi, u drugoj postali žrtvom tog istog sustava. Nešto slično se dogodilo nakon oktorarske revolucije, te se stvari u tim revolucionarnim ovoga igrama veoma često ponavljaju. 20. travnja 1792. godine Skupština koja od kralja uzela pravo da proglašava rat i sklapa mir objavila je da francuska nacija odana načelima Ustava neće voditi rat s ciljem osvajanja i da neće koristiti svoje oružje protiv slobode naroda. Francuska će uzeti oružje samo kako bi održala svoju slobodu i nezavisnost i da je rat koji će poduzeti nije ni u kojem slučaju rat nacije protiv nacije, već pravedna obrana slobodnih ljudi pred nepravednom agresijom kralja. Tim je riječima Francuska skupština objavila rat Habsburgskoj monarhiji i tako je počelo razdoblje francuskih revolucionarnih ratova. Rat je skupština objavila zbog stvarne prijetnje od agresije stranih sila, ali u ratu su žirondinci, koji su tada imali većinu u skupštini, vidjeli drugu korist. Ujedinjavanje pred vanjskim neprijateljem primirilo bi stvari u Francuskoj. Rat je isprva išao sjajno za revolucionarnu Francusku. Francuska vojska zauzela je Belgiju, Rajnsku oblast, Savoju i područje oko Nice. Ali ti su uspjesi u proljeće 1793. stvorili prvu koaliciju u kojoj su bili Habsburška monarhija, Pruska i Velika Britanija, a uz nju su se svrstale i ostale monarhije Europe. I u Francuskoj je počeo otpor revoluciji. Najžešći je bio u Vendeji, u zapadnoj Francuskoj. Philip McPhee u knjizi Sloboda ili smrt piše. Ustanak u Vandeji bio je žestoko ruralno odbacivanje revolucije koja nije donijela ništa osim nevolja, posebno u župnom životu, i na koju se gledalo kao na posao nesimpatičnih bogatih građana. Vodstvo plemića i svećenstva i zadrto svećenstvo bilo je otvoreno protiv revolucije, ali većina seljaka nije bila voljna marširati na Pariz kako bi obnovila stari režim. Njihov najčešći slogan bio je živio kralj, ali to je bila lozinka za okupljanje istomišljenika, a ne čisti motiv. Teren tog područja bio je pogodan za zasjede i povlačenje, tipično je za gerilski rat, a to je dovelo do opakog kruga ubijanja i osveta s obje strane. Svaka je bila uvjerena u izdajstvo druge strane. Za republikance pobunjenici su bili praznovjerni okrutni od zlih fanatičnih svećenika i plemića manipulirani u svom neznanju. Riječima napisanim u Revolution de Paris, oni su bili osvetoljubivi gospodari, divlji svećenici, lovočuvari bez sućuti, sluge, činovnici i određeni broj fanatičnih seljaka, za koje je zločin bio čin vrline. Isus Krist, djevica, Luj XVI i njegova majka, to su njihovi ratni pokliči. Neuspjesi u ratu protiv prve koalicije i sve jača kontrarevolucija doveli su do poraza žirondinaca. Oni su predstavljali umjerenu buržoaziju. Jakobinci, posebno montanjari ili planinski ljudi, nazvani tako jer su sjedili na najvišim klupama u skupštini, predstavljali su radikalnu lijevu opoziciju. Između njih bila je takozvana ravnica ili močvara. Tako se zvalo zastupnike koji nisu pripadali ni žirondincima, ni jakobincima. U ožujku 1793. žirondinci su izgubili ravnicu. Filip McPhee u knjizi Francuska revolucija piše. Građanski rat u Vandeji, vojni porazi na granici i sve očajničkija retorika žirondinaca gurnula je ravnicu prema podržavanju jakobinskih prijedloga o hitnim ratnim mjerama. Između ožujka i svibnja 1793. konvent je stavio izvršne ovlasti u komitet javnog spasa, policijske ovlasti u komitet opće sigurnosti i uveo nadzor vojski kroz takozvane zastupnike na misijama. Donio je uredbe koje su objavile da su emigranti i građanski mrtvi, te koje su postavile kontrole nad cijenama žita i kruha. Na početku je komitet javnog spasa, koji je prvo imao devet, a kasnije 12 članova, vodio Georges Jacques Danton, jedan od vođa revolucije, često nazivan i njezinom najvećom silom. U srpnju 1793. na čelo tog komiteta doći će Maximilien Robespierre, nepotkupljivi. Robespierre funkcionira po formuli koja nije njegova, ali je i on je nju učinio izvedbenom lozinkom Formula ili lozinka glasi nema slobode za neprijatelje slobode. Ona je u sebi naravno kontradiktorna, jer to znači da ima slobode samo za prijatelje slobode, dakle samo za naše ima slobode, za njihove nema slobode. Koncept slobode samo za naše, a ne za njihove je uvijek e, po sebi teško branjiv, ali je prihvatljiv za nas i naše. Pri čemu je, ponavljam, kod njih bio taj problem ko smo mi, tko su naši, se mijenjalo katkada doslovce na dnevnoj bazi. Ovo o čem sam malo prije govorio, moraliziranje koje se vodi kao koncept, dovode do toga da se prvi puta počinju sasvim privatne stvari, uključujući recimo seksualni odnosi, uvoditi kao argumenti u političkim obračunima. Veli građanin taj taj je kao što znate u trenutku kad je bio pozvan da sudjeluje u novoj revolucionarnoj akciji ugodno smješten boravio kod svoje ljubavnice. U zagradi parlamentu viću svinja pohotna likvidirati. To je nešto što pokazuje kud se išlo. Bilo je priča o kraljevim ljubavnicama i tako dalje. Postoji knjiga koju uvijek citiram zato što ima jako zavodljiv naslov o nemoralu u višim klasama koja je objavljena nekoliko godina prije revolucije i mnogo je utjecala na zaoštravanje svijesti o nadrživosti poretka. Ali u osnovi privatni poslovi nisu bili smatrani podobnima za političku, dakle javnu raspravu. I zbog toga je naravno mnogima predstavljalo šok takvo raspravljanje. Među članovima Komiteta javnog spasa najstariji bio Lazar Nikola Marguerite Carnot, matematičar i vojni inženjer, koji u trenutku ulaska u komitet imao 40 godina. Njega je zapala dužnost reorganizacije vojske i taj posao obavio tako dobro da je dobio nadimak organizator pobjede. Komitet javnog spasa 5. rujna 1793. godine objavio je da je teror zapovjed dana. Tu zvučnu kovanicu iskovao je Danton. Robespierre će politiku terora ovako objasniti. Narod je podigao ruku i pravda će pasti na glave izdajnika i urotnika i ništa neće ostati od te bezočne rase. Zemlja slobode, predugo zagađena prisutnošću tih pokvarenih ljudi, mora konačno biti od njih slobodna. U razdoblju vladavine terora život je izgubilo između 14 i 17 tisuća ljudi. Oko 15% njih bili su plemići i klerici, ostatak žrtava činili su radnici i seljaci. Teror nije svugdje bio isti. U 16 mjeseci u Parizu je giljotinirano 2000 ljudi. U Vendeji i provanci u obračunima revolucionara i revolucionara, stradalo je i do 100.000 ljudi. Louis Antoine Leon Saint-Just, koji je u revoluciju ušao kao časnik nacionalne garde i koji je s 25 godina postao član Komiteta javnog spasa, ovako je opisao cilj vladavine terora. Mi ne možemo više prosperirati dok god neprijatelj slobode ostane disati. Mi moramo kazniti ne samo izdajnike, već i one koji su ravnodušni. Morate kazniti sve one koji su pasivni prema Republici i ne rade ništa za nju. Sada je francuski narod pokazao svoju volju. Svi oni koji joj se opiru izvan su njegove suverene moći, a svi oni koji su izvan njegove suverene moći su neprijatelji. Onima koji neće da se njima vlada pravdom, Mora se vladati mačem. Tirani moraju biti potlačeni. Istina je da se takvo isposničko tumačenje revolucije sukobljava sa izvornom idejom revolucije kao svećanosti, kao pučkog veselja. Srušili smo poredak i svi se vesele na ulicama, ruše stare zastave, postavljaju nove zastave, vesele se i tako dalje. Sad se pojavljuje revolucija u jednoj vrsti moglo bi se reći baš tog isposničkog koncepta, kakav znamo recimo iz jedne, jednog razdoblja u Firenci, u srednjem vijeku kakav znamo iz nekih protestantskih sekti, gdje se traži transparentnost, kako bi se danas reklo, dakle prozirnost, prozračnost javne osobe koje nema tajni ni privatnih, obiteljskih, vlasničkih, seksualnih, eh, niti skriva knjige koje čita. Recimo, jednom se trenutaka kaže da je netko držao skrivene knjige na svoje polici koje čitao, a koje nije želio da komitet narodnog, odnosno odbor narodnog spasa pogleda da dozna. I time je pokazao opet nekakvu odmaknutost od matice revolucije. To je već doista pervertiranje revolucionarnog koncepta. Slično se događa opet i u oktorskoj revoluciji u jednom razdoblju. Lenin umire i onda se piše o tom godinama kako je on umro, a da je imao vlasništu u današnjoj vrednosti 100 dolara, ne računajući knjige. Stari krevet nije imao plaćeno, imao ništa i nekakve rasklimane stolce i ništa drugo nije imao, jer je on bio posvećen revoluciji, ni za što drugo ne živi nego za revoluciju. Takav koncept traži, tu je sad zapravo najveći politički problem, nad ljude kao kandidate, kao jedine legitimne kandidate za revolucionarne vođe. Dakle, to ne može biti netko od nas, koji ima ovakve ili onakve naglašene sposobnosti, nego netko koji je, kako bi opet rekli u Sovjetskom savezu, 20. godinama, 30. zapravo čovjek posebnog soja, posebne vrste, a ne bilo tko. I onda počnu legende s njima, o njima se širiti, dok ih ne likvidira jednog po jednog. Na koncu čeka jedan mali, oniski oficirčić koji će sve preuzeti i napraviti iz toga svjetsko povijesnu činjenicu, to je Napoleon Bonaparte. Termidor je 11. mjesec republikanskog kalendara. Revolucija je namjeravala stvoriti novu Francusku, novi kalendar bio je dio tog posla. Termidor je trajao od 19. ili 20. srpnja do 17. ili 18. kolovoza. 9. Termidora ili 27. srpnja 1794. Nacionalni konvent umoran od terora i samovlasti Komiteta javnog spasa zapovjedio je hapšenje Robespiera. Zajedno s njim uhapšeni su njegov brat Augustin, François Henriot, Georges Couton i Louis de Saint-Just. Dan nakon hapšenja Robespierre je zajedno sa Saint-Justom pogubljen na giljotini. Danton je giljotiniran 5. travnja te godine zbog suprotstavljanja radikalnoj politici. Prije pogubljenja rekao je krvniku, pokaži moju glavu narodu, zavrijedila je to. Za vrijeme dok se vodila borba između radikalnih i umjerenih revolucionara u kojoj su glave padale, jedan je mladi časnik republikanske vojske stvarao karijeru. Njegov je vojnički život počeo u rujnu 1785. kada je u 16. godini diplomirao kao 42. u klasi od 58 pitomaca Vojne akademije. Godine 1793. zbog vođenja republikanske vojske u odbijanju Britanaca iz Tulona, on je u 24. godini dobio čin brigadnog generala. Ime tog čuda je Napoleon Bonaparte. Na kraju će on ostati jedini i neupitni vođa republikanske Francuske. To je, da sekundu govorim zaista iz tradicije filozofije politike. Triumf Hopsovog modela nad lokovim. Onaj tko nam je jamčio sigurnost prema vani, prema okolini, je time što nam je jamčio sigurnost dobio Hopsovsku legitimaciju da vodi državu. Jer je on spasio državu, a država je bila emanacija revolucije, odnosno rezultat revolucije, time što je spasio državu izvana, to je onaj model koji imate u Rimu veoma često, on se doslovce rimskoj varijanti vrati u triumfalnoj povorci, a ovdje je veoma važna napomena koja se često spominje u literaturi Francuska revolucija se voljela oblačiti u rimsku tradiciju. Ona je istovremeno bila protiv svake tradicije, ali je smatrala da je tradicija Rimske republike najbliže onome što su oni željeli. Oni su uveli nova imena mjeseci po latinskoj e, varijanti. Oni su uveli e, rimske formule e, za funkcionare u zajednici. Dakle, dio rimske povijesti ih je zahvatio mimo formalnosti i formulacije. Utoliko što onaj koji je bio zapravo nigdje i nitko u trenutku kad revolucija počinje, tko se tehnički, profesionalno vojnički dokazivao u različitim manjim, pa onda i većim bitkama, pojavljuje je na jedan put kao onaj tko je zaštitnik nacije. Idući korak je naravno otac nacije, idući korak jest proglašenje carem, čega u francuskoj tradiciji nije bilo, uz onaj još važniji dodatak, s obzirom na čitavu tradiciju o kojoj je bilo riječi, u trenutku kad ta krunidba treba biti provedena i kad nadbiskup Pariza donosi carsku krunu, da bi stavio caru na glavu, Napoleon ju uzima iz njegovih ruku i sam je sebi postavlja na glavu, jer on ne želi da bude okrunjen, nego on se je okrunio. On je sama sebe okrunio, a nije bio okrunjen. Dakle, on je u staroj slavenskoj, onda ruskoj varijanti, car i samo samodjeržec, car i samodržac, dakle on je sama sebe instalirao kao cara, nije niti naslijedio to, niti je mu to netko predao kao recimo u njemačkoj tradiciji ste imali te izborne kneževe i tako dalje, niti mu je crkva to dala, on je sam sebe postavio carem. To je zatvaranje kruga kojem se onaj, rekao bih, reduktivni element, u političkom smislu reduktivni element prosjetiteljstva pojavljuje vladar koji najbolje zna što je dobro jer on dvoji sve osim u svoju sposobnost da dvoju sve. Edmund Burke, britanski konzervativni filozof i političar i Maximilian Robespierre, vođa radikalnih jakobinaca, složili su se vjerojatno samo u jednom. Obojica su predvidjela da će francuska revolucija završiti vojnom diktaturom. 20. travnja 1792. godine Nacionalna skupština u Parizu objavila je rat kralju Ugarske. To je bila kruna kojem je u trenutku objavljivanja rata bio okrunjen Franjo, nasljednik Leopolda na Hadburškom prijestolju. Tek u srpnju Franjo će biti okrunjen za cara Svetog Rimskog carstva. Objava rata Habsburgskom vladaru uklopila se u europske ratove koji su počeli kada je Osmansko carstvo objavilo rat Rusiji. Stalni ratovi s kojim je bila suočena revolucija te unutarnja previranja u Francuskoj na kraju su doveli do toga da se Burkovo i Robespierrovo predviđenje i ostvarilo. Tim Blening u knjizi Potraga za slavom Europa 1648. 1815. piše. Mobilizacija cijelog stanovništva i kult nepobjedivosti naoružanog građanina promovirali su slabljenje vojnih vrijednosti. Primjer za to je Marseljeza, najmilitarističkija i najkrvožednija od nacionalnih himni. Tijekom ranog razdoblja rata vlada u Parizu čvrsto je držala svoje generale. Uistinu, bilo je vjerojatnije da će stradati na giljotini nego od neprijateljske akcije. Tek je nakon Termidora i pada Robespiera popustio civilni stisak i generali su postali sve nametljiviji. Njihova moć da interveniraju u unutrašnjoj politici pokazana je u listopadu 1793. kada su trupe kojima je zapovjedao general Bonaparte rastjerale rojalističku gomilu praskanjem iz pušaka i ponovno 1797. kada je direktori, kako je tada bio znan režim, uz pomoć vojske izveo jedan od svojih godišnjih državnih udara od ozgo. Kako je Bonaparte bio bez sumnje najuspješniji od svih generala Republike, on je bio i najkvalificiraniji da svemu tome stane na kraj. Na povratku iz Egipta u listopadu 1797. odmah se sastao sa Sijeom, veteranom revolucionarne politike, kako bi planirao državni udar. Udarili su 9. studenoga ili 18. Brumera. Nakon dva dana zbrke, direktor je zbačen i zamijenjen konzulatom. Kao mladić, Napoleon Bonaparte bio je oduševljeni jakobinac. Na ratovima, posebno u Italiji 1796. na 97. smučila mu se politika i od tada je smatrao da je jedini izlaz vlada kojom će se upravljati iz jednog središta i koja će se oslanjati na parat iskusnih i sposobnih birokrata. Udar od 18. brimera bio je kraj revolucije. Većina Francuza se nakon deset godina previranja zaželila reda. Napoleon im je to mogao dati. Kada je 20. rujna 1792. godine građanska vojska revolucionarne Francuske pobjedila vojske Austrijske caravine i Pruske kraljevine, Goethe, koji je promatrao tu bitku kod Valmija, rekao je svojim suputnicima ovdje i sada počinje nova epoha u povijesti svijeta. I Goethe je bio u pravu. Francuska revolucija jedan je od prijelomnih događaja u povijesti Europe i svijeta. U njoj je slomljen stari režim i uspostavljeno građansko društvo i moderna država. Ali francuska revolucija nije svima bila po ukusu. Na 200. obljetnicu revolucije francuski predsjednik François Mitterrand pozvao je predsjednike država i vlada zemalja članica G7 na proslavu. Britanska premijerka Margaret Thatcher došla je na zasjedanje G7, ali je rekla da ona nema zašto slaviti francusku revoluciju. Margaret Thatcher je osoba koja je znamenita po mnogim stvarima koje se meni uglavnom ne sviđa, ali tu ima raznih mišljenja, i po jednoj rečenici koja glasi ne postoji tako nešto kao društvo. I to je bit konzervativizma. Ne samo onaj lokovski, e, liberalni individualizam, nego individualizam koji rastvara društvo. Kod Loka i kod liberala i kod Johna Stuarta Mila pogotovo tomu nema riječi. Nasuprot tomu, Francuska revolucija hoće osloboditi društvo od države. Jer kad imate koncept države, kao što ga već imate u Francuskoj apsolutnoj monarhiji, imate društvo nasuprot e, državi, koje stenje po državom, doslovce stenje. To je prije bilo o tomu riječi od poreza do njekanja svih mogućih sloboda za kmetove, pa njekanja mnogih sloboda za građane i tako dalje i tako dalje. Dakle, imate onaj picking order, zna se ko se komu klanja. Oslobođenje društva znači jačanje društva. I doista znači zbog revolucionarnih e, zbivanja i zbog koncepta barem privremeno slabljenje funkcije ili pozicije individua, koja može posle opet jačati, to o tomu kako se posle revolucionarni akti zbivali, ali najčešće se nije baš to događalo. Koncept koji zastupa Margaret Thatcher zastupa ideju pojedinaca koji su bili relevantni kao plemići, kao svećenici i takozvane velike glave pisci, filozofi, Newton i tako dalje, nemam pojma koji to sve bio, svi su ostali ništa. Zato je društvo, za nju neprihvatljivo društvo, implicira mogućnost svih da nešto budu. I u najgore varijanti unutrašnjeg samoukidanja revolucije, Napoleon će opet na kraju reći u rancu svakog mojeg vojnika jest maršalska palica. 20 godina i 30 godina prije toga to nitko nije mogao reći. Ta ideja da bi običan prosti vojnik, prašinar kako se govorilo, mogao biti jednog dana maršal je bila nepojmljiva. Jer se znalo iznad koji, uglavnom iznad kapetana na više ili satnika kako se kod nas kaže, su gotovo isključivo bili ljudi iz feudalnih obitelji, odnosno porodica, dok se do kapetana moglo doći hrabrošću, sposobnošću na bojnom polju. Otprilike tako negdje bila ta, ta prelazna točka. Francuska revolucija počela je 14. srpnja 1789. godine jurišom Parižana na Bastilju. Kralj Louis XVI. htio se sazivanjem generalnih staleža na kojima bi se odobrili novi porezi izvući iz financijskog škripca u koje je došao zbog svoje i djedove loše vladavine. Treći stalež nije namjeravao dopustiti da ga kralj i glave starog režima dovedu do toga da plaća za nešto, a nema kontrolu nad trošenjem tog novca. I tako je počeo put prema revoluciji u kojoj će nestati stari režim. Na koncu, nakon što su sretnije vođe revolucije umrle prirodnom smrću, a one nesretnije bile pogubljene ili ubijene, sam je na čelu Francuske ostao Napoleon Bonaparte. Tim Blenning ovako opisuje razloge Bonaparteovog političkog uspjeha. U središtu Bonaparteova uspjeha bila je njegova sposobnost da kombinira dva naizgled nepomirljiva ideala, slobodu i red. On je uspio u tom triku tako što je dao privid slobode, ali i stvarnost reda. Iza revolucionarne retorike ležala je autokratska volja puno jača od bilo čega čime se mogao pohvaliti stari režim. Kako bi izveo taj pothvat, on se oslonio na plebiscite, idealno odgovarajuće njegovoj svrsi jer su omogućavali da se gotovo sve stvari prikažu kao narodni izbori. Svaki korak na putu do diktature, konzulat iz 1799. imenovanje Bonapartea za doživotno konzula 1802. i stvaranje carstva 1804. sve to dobilo demokratski izgled zbog plebiscita. Stvarnost je najbolje sažela anegdota o generalu koji je rekao svojim trupama da su slobodni glasovati za ili protiv novog carstva, ali da će prvi vojnik koji registrira svoj glas protiv biti izveden i strijeljan. Nije Napoleon bio samo sjajan vojskovođa i političar. Njegova vladavina u mnogome je promijenila Europu i Francusku. Njegov kod civil, građanski zakonik, nakon brojnih izmjena i dopuna, na snazi je i dan danas. Do revolucije stari režim imao više od 400 raznih zakona i uredbi. Od Napoleona postao je jedan jedinstveni građanski zakonik. Kada je pak u pitanju stavština francuske revolucije, onda valja i dodati anegdotu vezanu uz En Laja, predsjednika vlade Narodne republike Kine od 1949. do 1976. godine. Kada su ga francuski novinari skoro 200 godina nakon revolucije pitali kako je francuska revolucija utjecala na svijet, Chuan je odgovorio. Prerano je za reći, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Lai je veoma duhovito formulira dajšće znanje da mi kinezi imamo naravno puno dužu povijest i kod nas to treba ipak gledati s odmakom. Međutim, ono što se dogodilo nedvojbeno sa francuskom revolucijom su četiri stvari. Prvo, Doista je počeo novi vijek s konceptom jednakosti, slobode i bratstva. Novi vijek je počeo jednoznačnim i jednokratnim nasilnim aktom, dakle političkom voljom sublimiranom u nasilju, koje je bilo kontrarežimsko nasilje. Dakle, revolucija počinje kao kontrarežimsko nasilje, a onda kontrarevolucija opet, imate stalno kontriranje jednih drugim. Dakle, kontrarežimskim nasiljem, Treće, revolucija je doista proširena Europom. Opet paradoksalno, time što je Napoleon proširio građansko pravo, odnosno kod civil, po Europi i postao velikanom Europe. I on je, naime Napoleon, e, koliko god završavao tu revoluciju, e, ju je završavao tako da je unutrašnje ju doveo u sumnju, ali je njezin bitan sastavni element kod civil učinio evropskom činjenicom za razliku od britanskog prava. I konačno četvrto, revolucija je pokazala u kojoj mjeri makoliko e, reducirana, makoliko popularno iskrivljavana, filozofija ima važnu socijalnu i političku funkciju u legitimiranju radikalnih prevrata. I to su četiri stvari koje ostaju po mojem sudu bitnom sastavima europske povijesti, europske politike i nakon 200, vjerojatno i nakon više stotina godina, na koncu 1989. opet na 200-godišnju se dio toga u sasvim drugom postavu i ponovio i reflektirale su se neke silnice, kako bi se reklo, iz onih vremena. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.